radiotrama.cat, la ràdio lliure i combativa de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 504 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Aquí seguim fent programes com si no hi hagués demà. Arranca el pim-pam-pum, sigueu molt benvingudes. Quan estem en directe a la sala Xavier Vinader dels estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, casal independentista i popular Can Capablanca. Una setmana més, la bona música combativa de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que arriba avui a la seva edició 504 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Què passa, penya, com esteu? Anem a presentar la gent de, de, de, de la taula. El, el, el que passa, penya, com esteu, era per, per la gent que ens escolta. Ah, vale, era una pregunta ah, retòrica, no? Correcte, correcte. Era, era, eh? I ara, ara, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya a la taula. No, no era un... Bien! No. No, a ah, pensar que era per la gent del podcast de... Avui curs, no era el taller del el podcast. de podcast. Sí, havia, havíem de fer un taller, però, però al final no ha pogut ser, serà en breu i, i serà guai, ja veureu, farem un programa molt xulo. Jo és que com que no has presentat la taula no sé qui està parlant. Ja, no, no, és que, és que eh, avui hem començat així patellerament, com heu vist, però primer s'ha presentat com sempre. La taula serà... no té nom, no li hem posat nom a la taula. No, no, no encara. No, no encara. Però... Eh? Com, com comencem, eh? Aquí, bueno. jardins així... Vinga, per què no? Per què no? Anirà bé això. Feina feta, no fa destorb. El primer a ser presentat és el nostre reverendo. Teclas, te reviento i Teclas, tio. Què passa, guapo? Ei, molt bé, molt bé. Aquí, fotent-li canya a Radio Trama. Porto tota la setmana tramant coses que no us explicaré que estic tramant. És un secret. Tinc tota la plantilla de Radio Trama intrigada amb què és el que estic preparant. Ets un pendejo, tio. No us ho diré. Està, us... està radiotramant. Sí, sí, sí. sí estic... D'esquenes a, a la ràdio. M'estic morint de ganes d'explicar-vos-ho, però no ho faré. Molt I bé. pots presentar la resta. Molt bé, molt bé. Ens deixa amb la incògnita el mestre Tecles. A la seva banda, un altre que tampoc falla gairebé mai, és el nostre Manolaken des de Sant Jaume Ses Oliveres. Què passa, guapo? Què tal, família? Bé, avui avui ha començat això interessant, sí. eh, pinta bé la cosa... Hem començat una mica tard. Hem això, començat tard, sí, però bueno, al final són les 8 i 20... Va, bueno, sí, està, està, bé, bé, està bé. Està sí, bé. Sí, sí. I un altre que també ens fa companyia i que sempre que pot bé i es fa unes birres i ens dona bones lliçons de, de com fer bé les coses és el nostre estimat Pellicer. Què passa, guapo? Noto una mica de rintintín, eh? Això ens dona moltes lliçons. Qualsevol diria que, que heu començat tard I malament. Perquè, pogués, perquè pogués arribar bé. Correcte. I no és Correcte. cap lliçó. Correcte. Però bé, bé, molt bé, molt content de poder estar aquí amb vosaltres. Molt bé pues, eh, avui, setmana de, del 25N, avui tenim un programa especial amb molta música en clau feminista, setmana de, del 25N, gairebé cada any ho fem i, i aquest any pues, també ens ha vingut de gust, tot i que ja és eh, amb, amb la data passada, però, però bueno, ens, ens feia il·lusió poder també posar el nostre mini granet de sorra i, i fer-ho també com puguem. Anem a la dedicatòria? Vinga, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la passada jornada del 25 de novembre, Dia contra les Violències Masclistes. Data escollida per commemorar l'assassinat de les tres germanes Mirabal, Pàtria, Minerva i Maria Teresa, que eren activistes antifeixistes contra el dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo, un dels genocides més sanguinaris d'Amèrica Llatina, que per cert està enterrat en un gran mausoleu a Madrid. Collons. La violència masclista és la manifestació més esferidora del patriarcat i representa un greu atemptat contra els drets humans, la dignitat i la llibertat de les dones i es pot presentar en qualsevol àmbit de la vida i en múltiples formes. Des de, la, des de la violència física, psicològica, sexual o econòmica, els matrimonis forçats, la submissió química o la mutilació genital femenina, així com el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, la violència eh, obstètrica o la vicària que també eh, pateixen els nostres fills i filles. Tot i que la violència masclista és estructural i la trobem en tots els estaments socials i àmbits de la vida d'un ésser humà, ja que és el reflex d'una societat patriarcal, aquest any volem posar èmfasis en la violència sexual perquè l'actualitat ens obliga. Pelicot, Errejón, Trump o la realitat de viure en un país que cada dues hores hi ha una denúncia per violació són esdeveniments que ens interpel·len a sublevar-nos i a seguir lluitant pels drets i llibertats de les dones. Perquè cada dia hi ha més agressions i més denúncies. El passat 21 de novembre es van donar a conèixer les dades d'agressions sexuals d'aquest any publicades per l'Hospital de Sant Pau, entitat referent d'aquests casos a l'àrea de Barcelona. Entre gener i octubre s'han atès a 623 dones agredides, un 6% més de casos que l'any passat. Les agressions grupals representen una de cada 10 d'aquestes 623 agressions. El 50% són noies de menys de 25 anys. La majoria d'aquests actes violents són a domicilis i per agressors coneguts per les víctimes. Cada dia hi ha més denúncies perquè les dones estan dient prou i aixequen, i aixequen la veu perquè el patriarcat, amb el seu discurs d'honor, culpa i vergonya, ens vol silenciades. I ha arribat el moment, com diu Giselle Pellicot, que, de que la vergonya canvi de bàndol, perquè nosaltres no tenim culpa de les agressions que patim, perquè els que han de passar vergonya són els quasi 100 homes que van passar per casa de la Giselle i en van veure, i en veure la sedada, la van violar o van marxar sense fer-ho, però van callar perquè sí, el seu silenci també els fa culpables i això ens porta a fer una crida a tots els homes a denunciar i actuar davant de qualsevol tipus d'agressió vers les dones, a tots els homes que volen una, una societat més justa i igualitària. No podeu callar. No podeu ser còmplices d'aquests status quo patriarcal que somet a les dones, empobreix i podreix la nostra societat. Cal un canvi individu individual per aconseguir un canvi col·lectiu fonamentat en en el respecte, la diversitat i la igualtat. Les dones ni volem ser víctimes ni estem disposades a acceptar les vostres violències. Per això ens seguim organitzant i seguim lluitant amb esperança i valentia. L'aliança entre dones, la sororitat i la complicitat, la solidaritat i l'agermanament són les nostres armes més fortes i les exercim diàriament en tots els aspectes de la nostra vida, pública i privada, com fem avui aquí amb vosaltres. Des del Pim Pam Pum no pensem callar i seguirem donant tot el nostre suport a les dones fins a erradicar la violència masclista. Perquè ens volem vives, juntes i lliures, no deixarem de lluitar. Des del dolor i la ràbia, ni un pas enrere. Les feministes plantem cara. Era el, el manifest d'aquest 25N i, i tenia moltes ganes també de, de poder donar-lo i també de que hi hagi algun dia que, que no l'haguem de donar. Vale? I si us sembla bé, anem amb, amb música. Començaré jo avui. Mira, <laughs> que rara. Però... Sí, sí perquè l'últim programa no va ser així, em sembla. Has ah, vist? <laughs> Començo molt, tran molt tranquil·let, la veritat. Segur que comences tu? Sí. Sí? Sí, sí, sí. sí esteu... Voleu que votem? Mm, jo no sabia, no sé. És així, és així. És la dictadura del... Correcte. La ismadura. La ismadura. La cantant que havia a continuació es diu La Mar i és cantant i compositora d'arrels italianes. La seva música uneix la seva veu amb, eh, eh la seva veu brusera amb el seu intens amor per la música llatina, tradicional i folclòrica, barrejant estils que van des del flamenc a la música balcànica, de la música llatinoamericana al blues i al soul. Us portem un single de 2021 del qual la cantant afirma «És la nostra lluita contra la violència». Amb aquesta cançó he volgut alçar la veu en nom de totes les dones que lluiten contra el sexisme, he decidit sortir de la foscor i acabar amb el silenci que ens amenaça i ens fa viure amb una por constant. Dones, homes, nens, persones grans, éssers humans de totes les generacions i nacionalitats són els protagonistes d'aquesta batalla contra la violència de gènere. Juntes podem superar el patriarcat i denunciar aquells que fins ara han viscut darrere el nostre silenci. Amb tots vosaltres, la Mar i el seu tema Llama-me Bruja. Arranca el pim-pam-pum. Mm -hmm. también. Ben tranquil·leta, posant els, els punts sobre les is, la mar i aquest llamame bruja per, per arrencar el pim-pam-pum. Bueno, molt bé. Molt, molt, en, bé. molt en la línia també de, de, de la dedicatòria, evidentment. Avui la majoria, de, crec que totes, de fet, les cançons que porto són, són amb, amb la temàtica pues, del 25N feminista. Molt bé. És la mar, però és tot junt, sí. i la segona A són dos As, no? La sí. mar. La mar, correcte. Bueno. Això li agrada molt fer-ho al mestre de Classe. a mi m'agrada Clar, perquè ho veig llegit sí. i sempre penso que si algú vol buscar... Està ben fet. Sí, sí, una dièresi per allà i seria un grup de punk hardcore. <laughs> exacte, exacte. No has, no has escoltat la segona, eh? <laughs> Vale, vale, pues... Ara em toca a mi, Isma, sí, que tu que... Sí. No, li torna a tocar l'Isma, val? Ara, fins a la segona ronda... Tornem. Un dia d'aquests potser ens decideix això, no? Avui porto jo tres de seguides. Ah. Ell, ell mai no ho faria. Sí, avui, avui he fet eh, una ronda així, una, un ordre com molt habitual. He fet, diu, eh? Això ja és com de que no... Però perquè... No per, a, veure, a veure... Gràcies, amo! A, veure, aquí hi ha un telegram que a mi quan algú diu jo vull anar primer, jo vull anar últim, jo, jo ahir com un bendito, però si ningú diu res... Pues ho gestiona ell. Ho gestiono jo, correcte. Vale. Per què? Pues perquè s'han de treure materials i s'han de tenir temps. És així. Tot i que... Aquí bueno, funcionem bé. Bueno. Sí, sí, algú ha de portar aquí la veu cantant. La batuda. La, la veu cantant, la dels grups. <laughs> Vinga, va. Vinga, va, va, seguim, seguim. Que avui, ten... avui acabarem a les 11 i mitja, sí, no? Sí, sí pinta, eh? pinta amb bastos. <laughs> Mireu, jo, similar a l'Isma, també porto tot veus femenines. De fet, crec que són, no sé si són bandes íntegrament per, de, de dones, no ho afirmaré això perquè no ho tinc clar del tot en algun, en algun dels grups. I també tots són temàtiques mm, feministes o de, relacionats amb el 25N, menys una, que és aquesta primera, perquè és de la secció Foli Seitan, Foli! Foli! que feia algunes setmanes que entre especials d'aquí i especials d'allà feia algunes setmanes que no em portava cap. Que trobàvem a faltar. I, bueno, òbviament he triat una veu de, de, de dona i ben potent per, per representar la secció d'aquesta setmana. És A Flor de Piel, una cantautora de, de Navarra, si no vaig errat, i he triat una cançó del seu disc homònim del 2015, ara no sé si és homònim de A Flor de Piel o homònim de Tengamos la Fiesta... No, és homònim de A Flor de Piel. Perdoneu, a Flor de sí. Piel, A Flor de Piel, homònimament parlant. Exacte. I la cançó que he triat es diu Tengamos la Fiesta en Paz, que al ser Navarra tenim molt present lo de les corrides de toros, Sant Fermins mm. i tot això. Parla d'això i els els nostres oients fidels segur que la coneixen perquè aquesta cançó ja l'he portat, versionada per ella mateixa i el... com es diu? Amb el grup Actitud. Actitud. Uh. Actitud, que era amb el... com es diu el xaval aquell? El... Joder... Eh... Hmm. Sí, aquell. Sí, sí, sí. Sí, doncs pues vale. Sí, sí, pues, a, ja... Jo ho tinc també a la... A la punta de la llengua, sí. no? Que aprofitem per donar-li records. Re, molts records a, aquest, a aquesta persona, que ens en recordem tots d'ell. Doncs això, a flor de piel, amb el seu tema zarranga, no? <laughs> Estic quedant... és que sóc més de cares, <laughs> jo. No, que ho sabem, tio, que és, és, ha sonat 14.000 vegades aquí al pim-pam-pum, me cago en dena. Me tenéis frito. Després, després de la cançó us ho dic qui era. a flor de piel, tengamos la fiesta en paz, Tengamos la fiesta en paz. sisplau. sisplau. <laughs> Som-hi. Eh, temacle, eh? Temacle. Feliz. Que respete, que respete aunque no lo comparte tolere, que gire la cabeza y ya está. Que no exagere, que no hace falta que ponga esa cara. Que no me alegre si algún payaso en algún paso falla. Que tengamos la fiesta en paz que tengamos la fiesta en paz, que tengamos la fiesta en paz, me dices. Pero qué paz hay happiness también para el toro. Va. Brutalísimo. Brutal, brutal. A Flor de Piel, que ella es la Elena, i a la guitarra el Quique, però no el Quique Tormenta, que sempre tenim aquesta confusió, sinó Quique, a seguir, un altre Quique. Exacte. Un altre Quique igual o gairebé igual de bo, perquè el Quique Tormenta són paraules majores. Eh? Tot, tot segur que ho però, fan. Però bé, bé, bé. bé. O sigui, és, un, guai. és un discàs, això de... El, el actitud sí. que ara n'estàvem parlant fora de micro amb el Manolo, que ha tingut la sort de veure'ls en directe. Quina enveja. <laughs> I en solitari, doncs, la, la Helena amb, a flor de piel també bestial. No sé. Sí, jo crec que fins i tot igual l'havien ficat abans a ella que a, que a actitud, no? Com a flor de piel. Sí. sí, aquesta cançó no, però segurament alguna altra sí, sí. havia sonat. Mm. Ho puc buscar, però... Sí, sí, jo diria que sí. Molt bé, molt bé, sí. molt bé. Bona tria, la del mestre Teclas, amb aquest temazo. El el, Eric, el l'Isma, també l'havia portat. Sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, Aquí rebuscant no. els arxius de, del Pim Pam Ens agrada, ens agrada. Som, som petites mineres que anem rebuscant en, en los recovecos de, de la xarxa i, i trobem tot i més. Vale? I ara és el mestre Fins Manolo... Fins aquí la suavitat de... de Ara, ara crec que primer ve una info <laughs> ah, i, sí. i, i després eh, s'ha acabat la tranquil·litat, efectivament. Sí, abans d'acabar la tranquil·litat i acabar aquesta ronda us volem convocar a la manifestació solidària pel company Abel quan farà sis mesos que porta segrestat per l'Estat a la presó de Brians 2 eh, acusat de... Amb, perdó, amb una condemna de 3 anys i 9 mesos de, de, de privació de llibertat eh, acusat de l'agressió d'un feixista a la, a la manifestació de l'any 2018 de, de Josep Pol, d'aquest... Eh, d'aquest sindicat de, de policia i de policia nacional i, i guàrdia civil, eh, aquest sindicat és, és el, eh, protofeixista. És el nano que va ser agredit i, i després en girar-se eh, li, li va... Li va L'acusen de que el van pujar, el va tirar per l'escala, llavors els... Ah, eh, vale, doncs pues és un altre que jo dic. Els segurates de la Renfe, diria que eren, o del metro, es van posicionar com en contra d'ell, vull dir, com van... Bueno, ja ja se sap. Bueno. I, I això, us convoquem a aquesta manifestació que serà aquest dissabte, eh, que no me'n recordo quin dia és, a partir de les set i mitja a la plaça Orfila de, de Sant Andreu. Aquest mateix dissabte? Aquest mateix dissabte. Dia 30. Dia 30, ah, això mateix. Eh, I dit això... Eh, això, jo tenia al cap fer el programa també del 25N, però per coses vàries, no... I, bueno, que després us explicaré també, l'he fet diferent. Aquí tenim el Lisma i el Ricky, que sí que porteu tot això. Jo porto alguns grups amb veu de, amb veu de dona. El primer tema que porto, ja us dic que avui vaig molt escopatejat. O sigui, aquesta és la cançó més tranquil·leta que us porto i d'aquí va pujant com d'una manera molt espectacular. I la, I la balada qui la fa? jo no la faré. <laughs> Ja la faré jo, Isma, ja la faré jo. Em referia, a, de les... En, en, em referia que com que aquesta és la més tranquil·leta, és la balada del Manolo, no? Sí, sí, Quina, sí. sí, sí. Qui, qui portes? La els Tenso. Vale. Eh, sabeu Bé, que van sí. fer, ho, ho hem comentat alguna vegada, que han fet aquesta gira per, per Califòrnia i per Mèxic. I us vaig portar un, un directe que van fer en això que li diuen Cabina del Terror, que són uns, uns directes en, Tendrà, en estudi. Sí. I ara han fet un, un altre amb una cançó del, del primer... Bueno, del, del disc de, de Tenso, la, la Generació Cristal, que es diu Malditos Malnacidos, que és un... O sigui, és una cançó ja coneguda, però tornada a gravar com en directe... Està gravada en directe en, en estudi i està guapo el vídeo ah, perquè sí? surten així com imatges de tots els bolos que han fet per allà i així i amb... Vaig veure... I amb veure un directe cosa. en estudi molt... Molt ben molt, muntat. Molt ben sí. parit, sí, sí, sí. Així que comencem així, amb Extenso des de, des de les Canàries. Som-hi! Maldita! han sigut els Tenso en directe en estudi, que ja els he vist un parell de vegades, però amb moltes ganes de tornar-los a veure tan tranquil·lament. Que per ser Tenso no, no anaven ni tan esbojarrats, eh? No. Eh no, que no? Anava tranquil. Com a primera... Sí. Està bé. Sí, M'ha sortit així avui. <laughs> Si, havi, si havien de començar en Tenso, ben començat. Després hi ha cançons d'un minut. Molt bé. Jo, jo crec que aviat vindrà algun, algun canvi de registre. Eh, Vinga. Que sí? Sí, sí, el Palli per això ens volia, ens volia comentar alguna coseta, eh? Sí, sí, jo primer dic que, que era una balada, realment. <laughs> Aprofitar per, per donar-li records al Quique, que he anat a buscar birres i no he pogut a, a acabar el tema que no el Quique Tormenta, sinó el Quique. El Quique a seques, el, Quique. el nostre amic Quique. I en tot cas aprofitar per portar-vos una, una proposteta musical guapa per demà. Uh, uh, vale. Que és justeta. Demà divendres? Demà divendres, dia 29, si és aquest divendres, no? Perquè okay. si, és 30... si és demà, Sí. Ha de ser demà. No, és que Sí, sí, sí. quan ho ha dit abans pensava que havia dit dissabte i per això quan ha dit demà dic mm, no, que, que... Divendres, divendres, divendres, divendres. I ve de la mà d'aquest uh, company, col·lega conegut, sobretot per l'Isma també, que és en Jaume Mesquida, de Palma, sí. que està en un projecte de, de rap i està fent cosetes de, de rap vària, està fent un programa a Ona Catalana des de fa bastant temps, bastant, bastant guapo, que porta el, el nom aquest de guerra de Rap és peix. Rap Espeix. Sí, sí, no sé si us sona doncs eh, ens proposa un, un plan en el qual ell segur que hi és, nosaltres no crec que hi puguem ser, però en tot cas jo crec que està bé explicar-lo, que és el sacseig, que serà demà a Girona i que és una festa trobada del rap en català. Uh. Uh-huh. Olé. Us diré només eh, qui participa. 97 Onzes, Acros, Aedo, Endo, Lava, Apre, Aràdia, Artodrap, Calavera, Batcandi, Bombo Caixa, Catalunya Freestyle, Daura Mangara, DJ Enzo, Drap Brut, El Gordo del Puro, Erol Urbà, Ebros AK47, Fetitxe 13, Fòrum, Fray Guillerimo, Cabro la Monda, Júpiter, Muñaques, Marcus FM, Mauro Primero, Mera Gámez, La Bona Merda, La Fuga, Lila Ident, Lins Fènix, Lírica de Trobadors, Ella Llobregat Block Party, Opció 37, Pau Brigada, Pur Tràmit, Rap Espeix, Rodrigo La Vinya, Roni Gin, Selen, Secra, Esra, Estatuquònia, Mastilil, Astoret, Tensmex, Mex, Resembrant, Vinicairos, Wotini, Wildix, Xavimata i Zarco. Però que estaran tres dies oh, cantant. És una trobada de rap en català que es fa a la sala de l'escola a Girona i que serà demà 29 de novembre de 2024, així que si correu per allà o us hi voleu acostar, crec que val molt la pena. Gairebé tots els que fan rap en català estan aquí, eh? Algun falta, però, falta, falta. però no gaire. En falta falten. Algun, però déu nhi És que ho vaig veure que, que havia passat molt desapercebut i em va semblar interessant pescar-ho així al vol, ja que que sort. déu nhi de... Si més no, passa'ns el, el cartell perquè tenim per fer programes aquí i <laughs> vamos... Sí, sí, ens en sortiran com, com a xurros. I això et faig sí. dinteressar una mica el que portaves, no? Sí, perquè jo també vinc amb una mica de rap en català. Us portem ara un Dream Team, d'aquests que ens agrada portar el Pim Pam Pum. Us portem un tremendo temazo. Elles són les Fem 6, Tessa, Ainacoda, hey. Laura de Malux i Lauder. El tema que escoltareu a continuació es diu Guerreres i el vull dedicar molt especialment a la meva guerrera, a la meva companya de vida, a la Noe, que sempre que no hi és li dedico un tema i li envio un fort petonet i és un fantàstic remix que esperem que gaudiu. Foli Teclas! Guerreres, sempre traspassant les fronteres, juntes travessem barreres no saltes guerreres, siempre traspasan fronteras fronteres, juntes en barreres, hem de inventar maneres per ser fidels no saltes, guerreres. libres a la cara, molta merda les ajenes. Y vendas contra nosaltres, chico, mejor que te frenes. Volen fer libre pero es senten les cadenes. En un mon que menos mal que son guerreres. El cor y la fuerza de una fera. Ningún va decir que era fácil, pero en trobat la manera. de fer-nos un lloc entre tanta balacera, matxeta, pallet i en la integritat sencera. Sempre havent de demostrar més. Hem après comptant carbó, que és ser vestint com volem i cantem com volem, perquè en el camí hi ha pedres però les sobrevolem. Vinc en la bandana i en la metralleta, perquè són guerreres, duguen la vaina capreta de el de falso que te tanca la carpeta, que a nadar debajo pero se escau la careta. Guerreres, traspasan las fronteras, fronteres, vez en barreres, hem hagut inventar maneres, vencer ser fidels a nosaltres, guerreres. Guerrera, com con iaia, com ma abuela, i anava a que eixiria rapera, ha despertado la fera, y ens es una foguera, si son bruixes crearem la poción que te envenena crema, el masclisme, la violència, s'acaba la paciència, acabem amb el feixisme. Vine, guerrera, unista i pren consciència, la teua presència fa més fort el feminisme. Veni, Vidi Vinci, Epic Queen, Katana Kunoichi, in Me, Serem des del contracorrent, cridarem fort i resistirem. Som les guerreres, les guerrilleres, amazones de l'horta, seguen cadenes, trencant esquemes, lliurant emblemes, fem de les cendres les nostres senyeres guerreres, sempre traspassant les fronteres, juntes en barreres. Hem hagut d'inventar maneres per ser fidels a nosaltres, guerreres. Ens amunt somriure, hem hagut de fingir per dins, escalem foc per tu i per mi. Fortes d'escoltar, és sols educació, no ens anem a callar, hem trobat la solució. Eh, oh, anem sense pena ni por. Eh, oh, cridem, combatim la foscor. Cuando digo que no es no, tiempos te señales tu valor. Firme y abandonas el dolor. Cuando digo que no es, no y acabé. barreres, juntes travessen barreres. Hem hagut d'inventar maneres per ser fidels a nosaltres, guerreres. Guerreres Remix amb les Femsis Tessa i Nakoda, Laura de Malux i Lauder. Tremendo temazo, amb, amb motiu del 25 n'ha passat. Una, una més d'aquest repertori que avui portem amb aquesta temàtica i que, i que la veritat és que mola molt, mola molt. Ha sigut un canvi radical respecte a la, la cançó anterior, <laughs> sí, una però, miqueta, però... Això però ens, així, agrada, eh? ens agrada que sigui el Pim Pam Pum Ei, també quin, així, divers. Quina il·lusió que l'Aina Coda, que la vam començar a portar aquí el Pim sí. Pam Pum quan tot just començava, les seves primeres cançons i mira ara ja no, no. aquí compartint cançons amb la Tessa, amb la Sualtesa. Sualtesa. <laughs> L'Aina Coda ens va fer una dedicatòria sí. per quan 300 o... Ah, Pot ser o no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Crec que pel 400 hauria ser, tot i que no, no segur. Sí, jo, jo crec que sí, que el vam fer a la quartera i va mm. haver-hi així uns vídeos sí, de penya exacte. com... Sí, exacte, el 400, el 400 postpandèmia. Postpandèmic, sí, sí. sí. Molt bé, doncs a més música combativa seguim, ara de la mà del mestre Tecles, que crec que l'he deixat botant Però em sembla que abans volíem donar una info. És veritat, és veritat, cert, cert, cert, cert. Molt bé. Una info superimportant, menys mal sí. que tenim el Manol que aquí atent. Sí, ara, feliçment, volem informar-vos que les nostres amigues de l'Obrera, el Centre Social per la Recuperació de l'Espai Comú i les lluites compartides a Sabadell ha tornat a obrir portes. L'Obrera fa poc que van tornar a ocupar i actualment està al carrer Lope de Vega, número 16 de Sabadell. S'estan fent assemblees obertes i trobades de diferents col·lectius i entitats de la ciutat i també continuen les activitats del gimnàs popular Ruqueli, i de l'Escola Popular La Madraceta. Des del Pim Pam Pum, pum <laughs> tot el nostre suport a les companyes de l'Obrera amb els hashtags l'Obrera es queda al barri i recuperem l'espai comú. Correcte. Correcte, ben, ben donada. guapo, eh, el local. I ben guapo, no sé si heu... No, no, no encara. No, no he estat, encara. però he vist alguns vídeos sí. i sí, déu nhi sí. eh? Són un parell de naus o tres ben, ben pepines. On per això? Està com està al... Per les termes? Sud, sí, està per les termes, diguéssim, sí, està més... No sabria ara com... <laughs> com sí, bueno, com situar-vos-ho, però sí, està Avinguda Barberà, vale. paral·lel a Avinguda Barberà, eh, entre la Gran Via i la, i la plaça de... Entre Terrassa de la Creu. I, i, i Barberà, entre, no? I, i la, plaça, I la plaça està, diguéssim, entre Sant Quirze, Barberà, Castellà i Santa Perpètua. Vale. <laughs> No, però el mateix barri que estaven, no? per lo que dius? Una mica més al sud. No, no està, no està, però no està molt, molt enllà, sí, abans caminant. Estava, diguéssim, a l'Avinguda Barberà tocant a sí. Gran Via, mm. Rambla, a la part Prop esquerra. Prop del carrer Brutau, sí. I ara està a la part dreta més a baix, perquè que ens entenguem. Mm -hmm. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, i en què ho amenitzarem això a nivell musical, mestre Tecles? Home, home, jo ara porto una cosa que és raro que no haguéssim descobert abans, perquè és del 2019. Porto aquelles coses que de tant en tant portem aquí el pim-pam-pum, que són raps fet per penya d'una escola. En aquest cas porto La Trini se viene arriba, yeah. que és un rap feminista que van fer pel 8 de març del 2019. És una cançó i un videoclip, perquè ve acompanyat de, de videoclip, realitzats per la classe de sisè de l'Institut Escola Trinitat Nova en un taller dinamitzat per la Clica Pica. Correcte. Una, unes mestres, també. Que treu disc demà, diria. Sí? Em mm, sembla que sí. Hòstia, que, que guai. La clica pica que ara és, es diu Oli. La Oli. Sí, sí. Bueno, la, la clica són com un col·lectiu, sí, no? Sí, sí. I, però la, la que més on fire està, que no para de fer coses, és la Oli. Ja veureu, brutalíssim. La Trini se viene a arribar. Yo, yo! Son ellas valientes, fuertes también. hacemos aquí juntas en el rap de Cise. Nadie nos quita nuestra realidad. Eso una muestra de sinceridad. Si algo te pega, no quedes quieto. iguales, igual. Teníme Tenim el tren. El respeto al cámara, cámara. Si no ens Algo farem. Arriba, a clase, entra la puerta. Si consigo, no importa. Capa normal no te ofensa no sabes solo defensa. Si que que y respeta también, No importa el color ni tampoco d'on ves. Si este es par de LGTB, sin sigas tomate. mateix. Ten este espacio como un hogar, donde te sientas libre para hablar. Parece difícil todo empezar, si vale la pena te acogerán. Productes 50 entre traumas i dones. Todos son personas y no pas criades. Volem a per tot el La trini se viene arriba, el poder a la deriva. Abre tu mente, cambia tu punto de mira. Mira, somos las de abajo y, y cuando respetamos, llegamos a la cima. Arriba, arriba. La trini se viene arriba, el poder a la deriva. Cambia tu punto de mira, mira. Somos las de abajo y cuando respetamos llegamos a la cima, arriba, arriba. Si ves una chica andando por la trini, bien calladito, mejor así. No es un juguete, no es para ti, pues vete y déjala tranqui. Al pati, voy a jugar a fútbol. Al pati, no macheques la falda. Al pati, no la agresión. Al pati, combatir la operación. Al pati, vaya a cansar. Al pati, abraçant llaman en pan. Al pati, poder Al pati, no haurem nada Trenquem el gel en forma de rap, que no vals per treu del cap, Las fronteras no son dreceres para les teves passes, murs y barreras Adiós al maltrato, fuera los gritos, recuerda cuidar. Te lo repito, quien te quiere no te hace llorar. Si seguimos así, esto no va a acabar. Adiós al maltrato, fuera los gritos, que vengan abrazos bonitos. Bonito como tú, bonito como yo, amor y cariño lo que necesito. Tenís valentía y no pasa alguna, es que te escorra bola. Leanos la cara al mirar. si tras a La trini se viene arriba, el poder a la deriva. Cambia tu punto de mira, mira, somos la de abajo y cuando respetamos llegamos a la cima. Arriba, arriba. El poder a la deriva. La trini se viene arriba, el poder a la deriva. Cambia tu punto de mira, mira. Somos las de abajo y cuando respetamos llegamos a la cima. Arriba, arriba. La trini se viene arriba. La Trini se viene arriba. ¡Qué grans la peña! iguales. Tots som iguals. Que xula, sí. que xula. Com Fantàstica. Molen, com molen aquests temes que fan així amb, amb penya als instituts i tal, eh? Pues sí, sí, la veritat és que és, és, és preciós, és preciós, perquè més és, es veu una feina al darrere de, de veu, però també de, de creació, de vocabulari, de, de mil coses que és super interessant que la, que la penya jove pues, pugui créixer amb, i això fent, no... fent aquest tipus d'activitats. I això no es deu fer en una tarda, no? Suposo que el taller ha d'haver durat mm. pues, un, uns dies, com a mínim, no sé, un... Sí, jo t'anava a dir mesos, però sí, potser uns dies, no sé com va el procés d'això, però sí, està guai perquè hi ha, hi ha varia treball, gent que la, fa creació, això, no? La... després fer el videoclip, tampoc no, no, no fas la lletra, la cantes i la graves el videoclip per tota l'escola així en un, en un plis-plas. No la tant. coordinació de tots els nens i nenes... És brutal, és brutal la feina que hi ha al darrere d'això que acabem d'escoltar. Pues molt sí, guai, molt, molt bé, molt bé. Pues arriba. Arriba la Trini. Molt bé, i ara el que arriba és una de les primeres seccions, la segona de fet, de, del Pim Pam Pum, pot ser així? Arriben llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse bajas, le burro, le burro. La màquia Assadigin Grup Transfeminista Autònom genera des del 2019 un espai de trobada anual entre dones i dissidents sexuals i de gènere que van participar en la lluita armada en diferents llocs del món, especialment durant els anys 70 dones més enllà de les armes obre un espai per a aquelles vivències que no han tingut el seu lloc a la història política en majúscules. Al fer-ho connecta a dones i dissidents que van decidir fer la seva vida de la seva vida una lluita i genera noves reflexions sobre el compromís, les dificultats i les fortaleses en les lluites actuals. El llibre és un recull de relats de les quatre primeres jornades, alguns dels quals era la primera vegada que es compartien en públic. La potència, complexitat i honestedat d'aquestes històries ara impregna el paper, després de desbordar l'emoció durant anys al ser compartides en una sala plena. El llibre és un exemple de la transmissió intergeneracional i viva de la memòria, del respecte i l'escolta de diverses generacions unides en lluita. Això és un llibre que us porto que es diu Dones més enllà de les armes. Segurament aquest títol us sona perquè des de fa uns anys eh, us porto unes revistes que, que tenen aquest nom, que són la, els relats de les, de les ponents que van a aquestes jornades eh, cada any, que aquest any han fet la, la cinquena edició, i que de cada edició eh, es graven en àudio totes aquestes sessions i després es fa eh, es transcriu i es converteixen en unes revistes, que ja van quatre, i, I aquestes revistes cada any es feien, jo us, us les he anat portant cada any, us les he presentat i així, Cert. però aquestes revistes, tot i que les jornades es fan aquí a, a, a Catalunya <clears throat> i que el, el col·lectiu La Màquia Seigin eh, resideix, a, eh, vull dir, milita, és un col·lectiu de, de, del territori, <clears throat> les revistes són en castellà. I, i ens ha passat amb aquestes revistes que moltes companyes, de, pues, per exemple d'Itàlia, han, han estat traduint aquestes revistes a, a l'italià, des del País Basc també ens van demanar per traduir-les traduir, a l'euskera, i ens vam plantejar de dir, hòstia, com és que no les traduïm al, al català, no? Si, si, no? si, si tantes companyes d'arreu estan fent, estan fent lo mateix. I com que eren les cinquenes jornades vam dir, mira, pues seria un, un regal especial per fer-nos eh, com, a, com a Màquia sedigint i com a, i com a Bauma de, de traduir tots aquests relats al, al català. I, I així ha sigut i hem fet eh, tota aquesta traducció eh, i l'hem convertit en un llibre, que, que és aquest llibre que us porto avui, que és un, un llibre fetitxe en, en tapa dura que hem volgut pues, per això, com per homenatjar tota aquesta traje trajectòria d'aquestes cinc jornades i totes aquestes vivències que, que totes aquestes persones han anat compartint durant aquests anys. Eh, <clears throat> això, en aquest llibre eh, hi ha un pròleg de, de, del propi col·lectiu, de la màquia a Sadigin, i després hi ha pues, el, els relats de, de moltes eh, dones i, i, i dissidents eh, sexuals i de gènere que han compartit els seus relats de, de militància, i de, de lluita armada eh, en la seva vida. No? Eh, persones com, com, com del moviment de dones del Kurdistan, Rosela Simone, que la autora del llibre Més enllà de les armes, 13 historias de Super i gènere, Rosa Tidei, dels nuquis armats proletaris, la Coni, del Front d'Alliberament de Cataluña. Miren Gomecha, del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y Comandos Autónomos Anticapitalistas, Laura González, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, María Eugenia Vázquez Perdomo, del Movimiento 19 de Abril, de, Colombia. Eh, Ligia Peñuela también del, Movimiento movimiento 19 Abril. Bo Brown de las brigadas George Jackson, Silvia Baraldini de organización 19 de em, eh, América García del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, eh, Matilde Muñoz del FRAP, del Front Revolucionario Antifascista y Patriota, la, la ITSI de Euskadi Tascatasuna, Em, la marca ambrolet, al Movimiento homosexual de acción revolucionaria, Angela Nelson y Mary Drum de Republicanas de Irlanda. la Margaret Schiller de, la RAF, de la fracción de, la Accessory Roche. la Pilar López del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, eh, la Patricia Orozco, de lluitadora por la Justicia social nicaragüense, em, i això, i una altra vegada la, la Ichi, expressa política basca, amb un epíleg de la, de la companya Marina Bernadó, també, i això, pues, com us deia, eh, les que esteu familiaritzades amb les revistes, pues, això és un, un regal fetitxe que ens fem entre totes en, en català i que, i que a partir de la setmana que ve podreu trobar a diferents biblioteques públiques de, de, de Catalunya per consultar gratuïta perquè s'han enviat eh, uns quants llibres per allà i això és algo que ens agrada molt també quan traduïm llibres al català que puguin estar a les, a les biblioteques públiques i en aquest cas crec que és un llibre que, que val molt la pena que estigui allà i que el puguem, el puguem consultar de manera gratuïta. Així que també aquest és el llibre que portava avui pel, pel 25N, que que també, Guapíssim. també s'ho valia. Guapíssim. Increïble. Jo t'anava a, dir, jo t'anava a dir, Manolo, que, que si tu cada dia que portes un llibre portessis 4 o 5 exemplars, <laughs> tu d'aquí sempre te n'anaves amb molla, tio. Muntaria distri aquí. Sí. sí, de vegades em demaneu llibres, no, la propera, i, i després no us els porto. Correcte. Això també passa. Correcte. Això també passa. A mi em deus aquest des d'avui, el del Burnout, des de fa ja... Sí, el, el Burnout te'l van demanar diversos, sí. Eh? Sí, sí, vas a, I, vas a i, recomanació, i, a venda per recomanació. És espectacular. I aquest també molaria molt. Està bé, està bé. Al final ho faig per això. Eh? sí. <laughs> L'excusa, és l'excusa. El Burnout, que de fet eh, teníem dues presentacions, una demà a, a la fusteria de Vallcarca i una dissabte a, a la creativa de, de Vallbona de Noia i, i les hem hagut de cancel·lar per, per força major de les, de les de les companyes que, que, que ho presentaven, així que si algú escolta el Pim Pam Pum, que sapigueu que, que buscarem noves dates. I tant. I per acompanyar això eh, us porto una banda francesa. Mireu, a mi el que m'ha passat aquesta setmana és que mirant per xarxes vaig trobar eh, un, un post d'un programa que fan a, a Irola Iratia, que és aquesta ràdio lliure de, de, de Bilbo, és un programa que es diu Radio Crimen, que mm, ara feia temps que no el feien, ara el tornen a fer. bueno, total, que han fe, és un programa que parlen de música i tal, i, i estan fent com un, esp un especial, eh, ja fa dos programes em sembla, de, de música punk hardcore francesa. I que llavors guapo. ho vaig veure i hi havia una llista de grups allà i vaig dir... Pff, és que ja està, ja ho tinc. Jo crec que una que mina. també vaig veure alguna cosa. Eh? Mina, no? Jo va crec ser, que també vaig veure alguna Va ser una mina, llavors en aquella llista he anat buscant i bueno, pues, el programa ha sortit així. avui vens amb música eh? francesa. Tot, d'aquí endavant és, és tot, és tot francès. Ha portat els tenso perquè no pot venir sense portar els tenso. <laughs> Sí, que, sí m'he deixat algun francès perquè, perquè vaig veure aquesta cançó. I de fet és que l'Isma abans fora micro em deia hòstia, aquests grups que portes hi ha dos que jo també els he descobert, com sí. ha sigut, no? Pues per el, xarxes. Clar. I el primer que porto són els Bombardement, que aquests em sembla que deies sí, que, sí. no? que te'ls havia tret, eh, que és una banda de punk hardcore de, de, de Bordeus. Són guapo, eh? I us porto, em sembla que és el primer tema del disc, que es diu Will of Destruction. Olé. a <laughs> ah, de huello. Molt bé, molt bé. Sualia, el llibre Sualia, el 25è Sualia... I la mina aquesta que has trobat també sua. I la cançó sí, també. És que aquestes mines s'han d'explotar, de, perquè mira, ja l'Isma ja, no, no, ja, ma, ma, ja la tenia allà, me eh? l'has tret, me l'has tret totalment. S'ha ràpid. La setmana següent hagués sonat, però pràcticament segur. I Molt deixa'm bé. dir que si la gent que ens escolta per al, jo sé, per iVox, e i té curiositat de, de, de la info dels llibres, sí. que, sàpiguen, que sàpiguen que si van a radiotrama.cat i entren al programa en qüestió, està tot detallat amb els enllaços a, a les webs de Bauma... O el, ho posem a la web i ho posem a Instagram i a Facebook i, que si i ho... a iVox no sé si surt, però... Bueno. Sí, Surt i... el text però no hi ha els enllaços. Ah, vale, correcte. Mm. correcte. I sempre això, podeu trobar els llibres de Bauma en concret eh, a, a la web, eh, a la botiga online baumatallereditorial.org o si no a les llibreries de, de confiança, aquí a Sabadell a la, a la Malapesa, a la Ciutat Invisible, el Darull, Prole, bueno, totes aquestes. I tant. I a les biblioteques públiques. I a les biblioteques aquest. públiques, aquest, sí, sí. Que guai. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano que, que ens ha, ha despentidat el mestre Manuel Aken, anem amb, amb una nova cançó, comencem ronda, comencem la tercera, què arriben, portes, arriben les cançons de l'Equador del programa. Ara hi ha guitarretes per la teva part o què? Sí, sí, sí. Bé, bé, sí, sí. Bé, bé. Jo ara ja canvio a les guitarretes. És eh, Joan Jett and the Black Hearts, que és una banda de punk formada el 1980 per la Joan Mary Larkin. Coneguda... Dels 80, eh? Sí, sí, sí. sí. Això és, és clàssic o és és històric? Clàssic, Ep... Eh, primer ho hem d'escoltar per saber si és èpic, però, jo, jo crec però que, clàssic ja ho crec som, que és no? clàssic i, i, i m'atreviria a dir que mític. Però, mític. però bueno, Això, vale, mític, vale. mític. Però bueno. Clàssic a partir de quan ho, ho datem? Bueno, és molt subjectiu. Sí, sí, sí. Va, sí, és allò sí, sí. Que, que et xupes el dit i el Clar, és que ara ja un del 2002 eh, ja comença a ser clàssic també, eh? Mm, clar, clàssic, clar. clàssic és de, pels anys que porten, que ja són clàssics. Clàssic I és si són mítics... No, però Cortato ja és, la categoria mític, és mític. Però no té per què ser clàssic i mític. No, clàssic perquè... ho pot ser qualsevol, encara que sigui una bazòfia, si fa 40 anys que ho, però, que ho fan, però, però doncs són no, són clàssics ja. Mira, són clàssics, però no mítics. Però no clar. mítics. Avui est estava mirant una sèrie i, i havia, sortia un, un nen de 9 anys escoltant música amb, el, amb preocupen amb els cascos i, i li deia una xavala que escoltes? Diu, no, música antiga i estava escoltant una banda que ara no recordo el nom però que escoltava quan, quan tenia 20 anys i he pensat, boa, xaval <laughs> música antiga, <laughs> et fas gran clàssic et fas gran. Això, això ens passa, això ens passa. Hi ha canvi generacional i, eh, i se'ns porta per davant moltes vegades. Doncs abans d'això hi havia la, la Joan Jet. Dels 80, que ja fa... 80. Això fa 44 anys. Correcte, quasi no. correcte. Eh, I bueno, Joan Jett, cantant, guitarrista, compositora i productora americana, ànima d'aquests eh, The Black Hearts i també de la banda Runaways. La cançó que escoltareu a continuació, originàriament, és de la Joan Jett quan cantava en solitari, però poc més tard, amb, amb, amb The Black Hearts, la van treure per a la banda sonora de la pel·lícula Ark and Music War. Us deixem en Joan Jett, en The Black Hearts i el seu tema Bad Reputation. Yeah! Uah. All right. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. això, eh? Que Joan Jett eh. and the, Black, and the Black Hearts, des de la banda sonora de la pel·lícula Arc and Music War i aquest Bad Reputation. Amb aquest sabor clàssic que ho escoltes i dius, això sí. és... Hauria dit 90s, clar, perquè la, la banda és formada als, al 1980, has dit, mm. però la cançó potser és noventera, no? No, no sé si ho hem no dit, sé. Eh, de quin any és el... No, no, no. Diria que és del 81 o algo així. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. Hòstia, sí, pues, sí. Vale, vale, vale. Sí. Lo que està clar és que això era clàssic, èpic, mític, <laughs> tot. O sigui, I apocalíptic. Ho tenia tot, això. <laughs> Pòquer de... Molt bé, celebro que us hagi agradat. La veritat és molt que bé, molt bé, sí, a més entrava molt bé amb, amb tot el tema d'avui i, i molt contents de que hagi sonat la Joan Jett. Eh, anem amb més música combativa, continuem aquí al Pim Pam Pum, seguiu escoltant Radio Trama, seguiu amb la música de trinxera per oïdes dissidents i ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva tercera ronda. Què portes, guapo? Mm, parlant de coses que encaixen a l'edició d'avui, no? pel 25N, doncs ve una secció seccionassa. Uh. Obrim la secció Punky Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punkidona, que pretén acostar-vos la biografia de Don Spunk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Paola Camelo, va néixer a Bogotà, a Colòmbia, el 30 de desembre de 1992. De professió, és guitarrista i productora musical. Les seves aficions són la música, els videojocs i el tennis. La Paola té la mania de fer diverses coses al mateix temps. Té molts gustos i molts interessos. Quan li preguntem per la seva militància social i activisme, ens explica que busca recolzar les dones en les seves feines, fer col·laboracions i visibilitzar-les. Sobre la seva ideologia, explica que dona suport a la llibertat d'expressió. Es considera una persona lliure de vestir-se com vulgui, de pensar com vulgui, d'escoltar el que vulgui, de fer, el seu, de fer amb el seu cos el que vulgui, de crear el que vulgui i que ningú li pot imposar a un altre estil de vida o condició que no sigui el que ella decideixi. És dona, però això no significa que no sigui capaç ni que hagi de realitzar tasques que a la societat creu que hauria de fer pel seu gènere tria alguna cosa i decideix fer-la el millor possible, perquè sap que pot fer-ho com qualsevol altra persona. Ser dona no és una limitació. Pel que fa al caràcter, és una persona calmada i tranquil·la, però quan està damunt de l'escenari es transforma completament. La Paola té moltes influències musicals. Des de l'adolescència li agradaven bandes com les Policarpas i Escorbuto, però també bandes de metal com Metallica, Slayer, Megadeth, entre d'altres. A mesura que ha anat creixent, ha ampliat els seus gustos musicals cap a altres gèneres com l'electrònica, l'indie i la música alternativa. La Paola ha tocat a les bandes Las Poker, Sin Pudor, The Spotglow i A Silent. Sobre els records del primer concert, explica que va pujar a l'escenari molt segura d'ella mateixa, sense, sense sentir por en absolut, i des d'aquell moment va saber que això era el que volia fer. Preguntada per anècdotes personals, diu que de moment no n'hi ve cap al cap. I sobre anècdotes relacionades amb la música, diu que va conèixer un dels seus millors amics durant una gira amb Simpudor. Un dia no va anar a una de les festes de la gira perquè estava molt cansada i va decidir quedar-se a la casa on s'allotjaven l'endemà al matí, les seves companyes de banda van arribar amb un noi desconegut que li va portar un cafè i un dònut. Tot i no conèixer-les, ell també va decidir ajudar-les i acompanyar-les a l'aeroport. Li va caure molt bé i va sentir que era una bona persona. Ara fa anys que són amics i encara que viuen en països diferents, segueixen parlant i jugant a videojocs en línia. Preguntada pels plans de futur, ens diu que vol tocar en més concerts fora del seu país, viatjar i conèixer altres llocs mentre fa el que li agrada. També vol continuar creant música, una activitat que seguirà fent durant molt de temps. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Sin Pudor, banda de punk trash queer de Bogotà, amb Jessica Morales a la veu, Paola Camelo, la protagonista de la secció d'avui, a la guitarra, Gimar González al baix i Marcela Morales a la bateria. Tot i que actualment a la bateria eh, han canviat i, i, i ara toca la Tatiana Rico. Extret del seu primer disc, La seva intoxicació, del 2015, us deixem amb el temacle homònim, La seva intoxicació, que sona així de bé. perdido? ¿Cuánto tiempo has perdido? Muito obrigado, Paola e Sin Pudor, por esta nova sessió punkidona no pim pam pum. Brutals, eh? Brutals. Ja Aquesta ves, penya ho fan, ho, fan, ho fan llarg, perquè fan cançons de 4 minuts i tal, i ho fan contundent, però espectacular. Hem portat per la temàtica de... Des de Bogotà, eh? Des de Bogotà, Colòmbia, sí. Doncs he triat una cançó del seu disc del 2015 perquè, perquè he, he volgut portar una cançó mm, relacionada amb lo del 25N i tal, no? Però realment hauríem pogut portar alguna novetat perquè ara aquest 2024, al juliol i a l'octubre, van treure un parell de, de cançons sueltes i no sabem si serà un nou disc o què, però bueno. Tant de bo. Es, estarem atents, ja, ja us portarem alguna, alguna d'aquestes de les noves. Per això del 2015, fa 9 anys, no? Han estat 9 anys entre el primer disco i el... almenys el Bandcamp. I, un, I una nova secció punkidona, diguem-ho tot. I una Déu nova secció. 134 ja. 134 i, i... O 135, no sé. 134, 135, 135, veus? 135. Sí. Vale, i, i més que en vindran perquè estem sempre buscant pues, noves seccions i si des d'aquí algú sap, algun grup que hi hagi alguna noia que, que vulgui ser protagonista de la secció punkidona, pues, pues tant de bo que ens enviïn pues, les les respostes i aquestes coses que enviem nosaltres. Vale? I anem amb més música combativa. Ara acaba ronda el mestre Manol Aken. Acabo ronda i m'heu deixat eh, botandito. Sí? Eh? Sí, la veritat és que sí, ja, ja us he dit que anem, avui anem amb punt hardcore francès, seguim desgranant aquesta escena del, del país veí. Us porto als Deletar, amb dièresis a la segona... No, a la segona no, a la, a la A. Que, a la única A. la única A. Aparteu les criatures. <laughs> Tenen dos Es, però una A. Deletar, des de Saint Etienne a, a França. És una banda de, de punk hardcore que tenen tres, eh, tres eh, EPs... Ep, ep, eps, eps, eps, o sigui, això... Eps. Eps. Eps, amb quantes cançons són? Eps. Amb unes 4 o així. No, pues són, són LPs. Tenen 3 LPs i els 3 són sense títol. Són aquests que posa ST. Vale. Els 3 són, són sense títol. Us porto de, de l'últim disc de l'Etar sense títol la primera cançó <laughs> que es diu Aoki, Aokigahara. Sabe. Yeah! s'ha pillat Ui, que el toro. Oi, oi, oi, oi, oi. Que, que bé que ens ho passem aquí, eh? I que queixada, editar. <laughs> sí. Bueno. <laughs> què, què, què, aquí amb Dretar i estan comentant una cosa fora de micro molt interessant. Molt interessant. Sí, sí igual que passarà la història d'aquest programa, Cor segurament. Correcte, correcte. I és que, és que l'Isma ha donat les gràcies del, del portuguès. de, de Poquidona sí. en portuguès. Correcte, mal fet, mal fet. Però no de llengua. Perquè estan al, al barri portuguès de Bogotà, sí, no? suposo. Correcte. Això per respecte al, a, a les Simpudor, a la Paola, eh, això ho canviarem, ho regravarem i ho substituirem o què? Els hi podem donar les gràcies ara eh, sí. igualment, o sigui... És possible que es pensin no, que és en català... Però quan, quan ho pengem i i s'ho escoltin, perquè quan els ho pengem i direm eh, la secció Punquidona, pum, aquí la teniu, doncs la Paola ho escoltarà. Correcte. No sé si val la pena... No, fliparà, la Paula fliparà. no, <laughs> o no, no, dirà, la Paula International dirà, pim pam pom. Obrigado. Obrigado, Obrigado. <laughs> Ai, bon. Déu, gazapos, gazapos. Va, ens bueno. equivoquem, ens equivoquem. Fem sí. coses i ens equivoquem. Que, si que, no, que, que vols fer-hi? Sí. Bueno, bueno. Jo, jo per compensar-ho intentaré, intentaré portar una cançó que, que us agradi. No serà tan, tan contundent com la, com la de les Simpudor, però vinc amb Vulpes, que és aquesta mítica banda bilbaïna de punk rock femení, formada el 1982 per Lores a la guitarra, Mamen a la veu, Begonya al baix i Lupe a la batera. Des de la seva llarga durada, Eh, me Gusta Ser, del 2005. Continuem amb un temazo que porta com a títol Patada en los huevos i és tota una declaració d'intencions. Endolla-la, Ricky! Endolla-la, Ricky! Clasicones, les Vulpes, míticas, amb aquest patada Muito en los huevos. Muito obrigado, Vulpes. Di haver tu i ni el pim pam pum. Ara, ara, no pim pam pum. Molt bé, molt bé, és, és així, és així. T'equivoques i els teus col·legues tota l'estona t'estan ahí reventando. Tota la història, és eh, així, és, eh? És, és, és, així, és així, és així. Però jo me'ls estimo igual. Ho apuntarem a la llibreta del, sí, del, sí. Del, I tant, vamos, del jardins. No, no fan falta jardins si, si ens podem equivocar. No, no, jo crec que, o sigui que valdria la pena fer enganxines, pe, <laughs> eh, o sigui, com <laughs> samarretes... Sí, sí. Molt obrigado, pim pam pum. T'has posat en camí d'atzavares, eh? Segurament sí, segurament sí. Molt bé, i, i què? I què, i què? Cap, on, cap on camina això? Camina cap a alguna banda, més de tecles? Crec que em toca a mi. Doncs mireu, por, porto un, una troballa que, que m'ha costat trobar-ho, però qui la sigui la persigue. A mi m'encanta una cançó de les... Eh, D'Espaldes al Patriarcado, que és la de Lobo Feroz. Boníssima. L'hem escoltat Himne. aquí el pim-pam-pum diverses vegades. sembla que la Mortija Leu la versionava. I vaig dir, vull una altra... Vull portar-la avui i vull una, trobar una altra versió. I vaig estar buscant, però n'hi ha un munt, doncs, la típica eh, persona mm, a casa seva que es grava amb una càmera amb la guitarreta, no? amb el so pues, bueno, res professional, res... I dic, aquesta, anava mirant versionetes i aquesta no, aquesta no, fins que vaig trobar una d'una banda que es diuen Achirripunk, que crec que no han sonat aquí el Pim Pam Pum. Achirripunk, eh? Achirripunk. Sí. Que guapo el nom. Pues sí, de, pues sí, de, pues sí. De Sao Paulo. Michi Michigan. Sao Paulo, Michigan. <laughs> Moito obrigat, Achirripunk, d'haver sonat el Pim Pam Pum. Hòstia puta. <laughs> que... Hauràs doncs- de tallar tot el programa, Riqui, ho sí. sento. Si, si vols que traiem aquest fallo, hauràs sí, sí, de tallar tot el programa. No, Quedem un no. altre dia i el tornem a fer. <laughs> Ara ja... Això no té aturador. <laughs> Ara és tarda. doncs vaig descobrir aquesta cançó, però era un vídeo gravat des del públic i més o menys es sentia bé una part del concert, però després també sentia gent parlant, ahí, crits de por ahí del públic, no és un concert, i quasi que la tenia descartada i estava ja a punt de dir, va, pues porto l'original i un altre cop, que ja ha sonat aquell pim-pam-pum dos o tres vegades, però la torno a portar. Però després vaig, des vaig trobar que a Chirripunk devien gravar des de directament de la taula de so això perquè tenen... Crec, potser tenen tot el bolo sencer, ahir tema per tema a YouTube, ah, sí, eh? amb el so de la taula de so. O sigui, és el mateix directe que, que havia trobat primer gravat des del públic, però, la, la, però, bé. però bé, ben gravat. <laughs> o sigui que us porto a Chirripung versionant a les d'espaldes al patriarcado en un directe al Simbiruta, que és un festi que es fa per aquí... A la, a, a la Guineueta. A la Guineueta, correcte. I... El Lobo Feroz, brutal. Himna. cuando no le ven el lobo feroz es cuando confunde miedo con valor y sale a osmear cubierto de alcohol. En busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer, en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quebran su razón en primer bofetón. Loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. ¿Qué pasa si otra mujer viéndote venir se baja del coche, solo queda así? Grita con dolor y desesperación y nosotras con ella. una une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás. Nuestro grito de hoy es resistir, así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestra libertad robada, no nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. en la noche de la mujer. ¿Qué vas a pedir? pensalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti. Todas las agresiones tendrán respuesta. Ni una muerta más. Estamos hartas. Hartas de que este puto patriarcado siga marcando nuestras vidas. Hartas de la violencia sistemática contra nuestros cuerpos. No podrán silenciar nuestras voces. Esto es una guerra y la vamos a ganar. Y no tenemos gairebé res més que mala joder Mare meva. Per mi aquesta cançó és una obra d'art. Sí, sí. sí L'original, la versió també... La... Brillant versió. Brillant versió, diguem-ho. O sigui, ojo, sí, sí, ojo, sí, sí. eh? Ojo. Em sembla brutal aquesta cançó que has posat per dues coses. Una és aquesta tranquil·litat contundent, molt contundent, o sigui, sí. com és tranquil·la però però té aquest... És una eh, calma tensa. Sí, que sí, pot, sí. No, com que l'ambient es pot tallar amb un i la sí. segona cosa que jo destacaria és això que tu deies, no? que, que moltes vegades ens passa el bim bum que busquem una cosa i no la trobem i la seguim buscant i i comença bus buscant i al final surt. I, al final I, surt, i tu ho has trobat, no? és el que deies, ja has fet un... Dic, a veure si està en un altre concert que soni millor, a veure si la tenen gravada, una altra... i pum. Pues sí, em va costar, vaig estar un bon rato buscant. I... Can Candidata a cançó del programa, podríem dir, eh? Home, home... És totalment, que... totalment. Joder. Molt bé, molt bé, molt bé fantàstica, fantàstica la, la versió NASA d'Espaldes al Patriarcado ben presentada. Galina de Piedra. Sí, sí, sí. Ens ha deixat a, a totes amb, amb aquest sentiment ojalá d'empoderament. Ojalà poder veure a Chirripunk en directe. I tant, i tant. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa anem amb una altra cançonassa, això no s'atura, seguim amb, amb cinquena ronda, si no, no, amb quarta ronda, Quan perdó. Acabem quarta, la quarta. Acabant-la. De la del mestre Manolaken, què portes, guapo? Una doncs banda de hardcore de França, no? Sí, però és, és una banda de hardcore de França eh, que, que eh, és molt peculiar perquè és bascó-francesa Eh, vale. O sigui, són residents a França però canten en, en euskera. euskera. Totes les cançons són en euskera i són de les poques bandes eh, basco-franceses que ho fan així. Estem parlant de l'Oscalaria eh, Nord. Sí, són els Ondartzako Ondakinak, que òbviament semblen bascos i totes les lletres són en, de onda, en, són on, en euskera. On, ondarsako vol dir de ondarsa. No? Sí. En realitat sí. On... Ondarsako és de, de, de i Ondakinak, ho, ho hauríem de poder saber. Ondakinak us, ho diu l'Isma, que el plural controla totes les llengües sí. Mm, del continent. Com es diria en portuguès, això? El, el portuguès... Eh, Egunon, especialment... muito obrigado. <laughs> Egunov. Egunov. Això és bona nit, no? Egunov, Egunov. Egunov què, què, què? Mare meva. Així no es pot, penya. Així no es pot. No hi ha manera. Increïble. Bueno, és que això que ha passat avui és... és ha sigut... No, sí, jo crec que és èpic. Jo crec que ha sigut èpic. Mític. Sí, sí. Apocalíptic. I, també és un clàssic, sí, eh? Sí. Quasi eh? Sí, Apocalíptic. Ho ha dit amb aquesta calma eh, tranquil·la, tensa. No? Un instant clàssic. Almenys el, el nombre de la banda las dit. Sí, <laughs> sí, això sí. que, ya había pasado que, también había pasado alguna sí. generaciones Generación <laughs> generaciones no? Generación bueno, muy obrigado molt obrigat a Generación una cosa, la peña que ens escolta, si, si, si és que ens escolta algú, ya <laughs> ja no os deu ni entendre, cabrons. sí, Anem a retomar-ho, va. Si fa Molt... temps que ens que escolten... Veritat, mm, Ho encendran molt bé. Molt obrigado per escoltar-nos. Molotov. Bueno, va, el son Ondartsako Ondaki, <laughs> Ondaki, Ondakinak, i els porto al tema que es diu Ser Utsa. Som-hi. Collons, tu, aquesta no arribava ni al minut, eh? 44 segons. Sí, sí, i els 10 primers segons estaven... Feia... <laughs> Sí. o sigui que... I els 10 últims també. També, sí, sí, la veritat és que sí. Sí, que ha durat 20. Tot bé. Jo m'estic partint la caixa perquè, perquè la propera <laughs> banda ve de Brasília. ja no pot ser. Ho has de presentar amb accent colombià, tio. <laughs> <laughs> Car, car, Muito obrigado. Muito obrigado de comentário da quinta roda del Pipa Pube, de Brasília. Ja hem començat malament avui el dia. eh? O sigui, malament... Um... Todo mal. Hòstia, però no pot ser. <laughs> Sí, El següent grup és de Brasília. És que jo crec que hi ha hagut aquí un, un canvi, un canvi d'algú a nivell mental. I, i el següent que porto mexica, <laughs> mexicanes. Així no es pot bueno, <laughs> Va. anem en ca caos clitoriano, banda femenina de Brasil, districte federal formada l'any 1993. Foren pioneres de l'anarcofeminisme a la regió i eren Adriana a la, a la veu i, els, i al baix, Carla a la bateria i Anna a la guitarra. Les Caos Clitoriano només van editar un LP Split l'any 2000 amb la banda ca Caòlic Mm, còlica, perdó, i d'aquí s'extreu el tema que escoltareu tot seguit, un tema que es diu antipatriarcal i sona que trona. Eren les Chaos Clitoriano des del seu LP Split l'any de l'any 2000 amb la banda còlica i aquest antipatriarcal que, que ens ha fet les delícies aquí als estudis i que esperem que hagueu gaudit de valent. Bé, bona hardcorejada tu també, eh? Espectacular, des de Brasília. Sí, eh, molt obrigado. <laughs> molt bé, pues, amb més música com <laughs> combativa... Que és l'únic que sabem dir, a més. Sí, sí, sí. sí. Lula Silva... I poca cosa més. I poca cosa diu, més. Diu la Sílvia. Sílvia. <laughs> Sílvia. Lula Silva. Perdó. Hòstia, <laughs> que no havia pillat. Bueno, què farem? Què farem? Cap a on anem més a ah, tecles? Sí, sí, sí. Tenen, Ens anem cap, cap a... Tenen-nos d'aquesta... Cap a un altre país, sí, sí. Cap a un altre país, cap a... Eh... Crec que la ciutat deu ser això, jo a Nínia, a Grècia, ja les coneixeu, són Deep Excat. Correcte una bona hardcorejada. Ja han sonat algun cop? Les vaig veure al Rock and Trini en directe i vaig dir... M'he enamorat. Quina brutalitat. Ja, ja, li vaig a buscar-ho i, i eh, efectivament... Mira, no és tan curta com la que has portat abans, de 44 segons, la meva és de 46, però, bueno. però <laughs> bueno. Joder, Riqui, tio, com et passes? Sí, sí, no, a veure, hi ha nivells i hi ha nivells, tu, no... A tant no arribo. I us porto una cançó extreta del seu, fins on jo sé, darrer disc, del 2023, No Hill, i porto una cançó que es diu Agressive Aures, Aures Agressives, que parla... Eh, mm, la lletra és com un relat de la sensació que pot tenir una persona trans eh, quan va pel carrer, no? La, mirades, judicis, bueno, tot, tot lo, totes les merdes que, que es troben per, simplement per ser qui són o com són. No? Tot l'assetjament. I... Sí, sí, eh, exacte. Doncs DeepXCat o XCat, no sé com es pronuncia, Aggressive Auras. Som-hi! déu nhi Ha anat ràpid, això, eh? Sí, sí. Ha anat per feina, sí, sí. 46 segonets, tu, i, i amb uns quants segons d'intro, també, així amb la, la guitarreta sonant. Perquè no tot fos clar, clar. mandanga. El Pollo estaria orgullós de vosaltres. I tant, i tant. Hombre, estaria aplaudint amb les orelles. Sí, sí. Just. Mira que jo avui pensava, amb el programa que porto durarà poc el programa. <laughs> I, i no. I no perquè, bueno, estan passant coses. Ho estan vestint, ho estan vestint. Sí. sí, sí. Bueno, de fet està durant poc, eh? Perquè encara, ja anem a, estem quasi encara en l'última ronda. I que... És més, jo, jo us tallaré encara més si us dic que, que no han tirat cap falca. Ja, això sí. Clar. Voleu que us falqui una sí, cunya? Falcans, bueno, no ho sé, eh? falcans. eh? O què? Vinga. Falcons, algo. Anem a veure on sonem. Boom! Bim, bam, boom! Bim, bam, boom! Bim, bam, boom! Bim, bam, boom! Bim, bam, boom! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox i... Per aquí, per allò. I, a, i al Can Capa, els dijous. I a los sus casales de confiança. <laughs> I a les places, cada 100 programes. Casals què, què, què? Manola, què? Cap on anem? És que, o, ojalà sapiguessin parlar portuguès, eh? Perquè... Moraria. Bueno, jo, jo segueixo amb, amb eh, a, a França, eh, us porto una altra banda de, de Bordeus, de punt hardcore, són els Nat, Naatlo Sutila, amb dos As, el Natlo, i del seu disc homònim Natlo Sutila, eh, us porto la segona cançó que és d'aquest LP que es diu I Remember. I Remember. una autèntica bestialitat. Natlo Sutila, eh? Nat, amb dos as, Natlo... Era penúltima de Manolo i, i com que portava més d'un minut hem dit ah, no, no serà tant. Sí, sí ho era. Sí, ho era. Minut sí, 15 segons. M'he guardat sí, aquesta per la penúltima perquè... Sí. Era bastant, bastant bruta, sí, sí. diguem-ho tot. Sí, sí. Molt bé, molt bé, doncs no, no ha defallit en la seva penúltima ronda, el mestre Manol aquest, com no, com no fa mai. I no defalliràs tu, segurament. Jo espero que no. Jo, jo ara ja comencem amb les últimes de les últimes i, i ho farem així A, A Patxes. A Patxes, amb el mestre Palli. Arriben les fucking bitches, que és la meva darrera banda. Aquesta banda mexicana de la ciutat d'Irapuato, formada el 2009. Són quatre noies dins un context conservador que va ocasionar que les bitches esdevinguessin amplificadores d'una identitat llibertària que busca i buscava i buscarà ser i expressar-se sense dependre d'estereotips o rols imposats socialment i que aporta força, solidaritat, energia i resistència. Les Fucking Bitches fan de la provocació una eina per incitar a la reflexió de diverses problemàtiques socials i emocionals. Elles són Itchel Hell a la guitarra, eh, Dastor a la guitarra i a la veu, Ingrid al baix i Jojo a la batera. M'acomiado de tots vosaltres amb el seu single dels, del 2020, un single que es diu Somos i és una autèntica barbaritat. Barbaritat. fucking bitches desde México. De unido, eh? Muito obrigado. Muito obrigado, no, pero fuera coña, eh, las fucking bitches, a ver si nos enviáis una sección punkidona para que os podamos incluir y y hablar más de vosotras y, y conocer más de, de, vuestro proyecto, claro que sí. Somos era un temazo que, que ha sonat aquí al Pim Pam Pum en, en aquesta edició 504, que, que es diu aviat, i, i em sembla que estem arribant ja a les acaballes, ho dèiem abans, o sigui que sí, que estem arribant al final del final. Et sembla bé, et sembla bé, perquè ja no... Fa pujada, fa, fa baixada... Pujada, fa baixada. Ja no diem cas... això de fa pujada i baixada. Fa baixada, fa baixada, fa baixada, fa baixada la baixada sempre s'ha... O sigui, al final sempre s'ha baixada, sí o no, mestre Palli, quan anem a córrer? Bueno, com, com ens agradaria que fos, sí. Com és la vida, a vegades, no. Va, a vegades rodoles pel terra. Sí. Correcte, correcte. Fent la, amb pujada, eh? Fent la croqueta. amb pujada i tot. Us deixarem amb, amb el resum i amb dos temes arranganos, com, com sempre, uh, i el resum d'avui diu així. Doncs bé, avui ha estat un programa molt dedicat o dedicat molt especialment a la passada jornada del 25 de novembre, dia contra les violències masclistes. Des del pim-pam <clears throat> des del pim pam pum eh, no pensem callar i seguirem donant tot el nostre suport a les dones fins a erradicar la violència masclista. Perquè ens volem vives, juntes i lliures no deixarem de lluitar. Des del dolor i la ràbia, ni un pas enrere. Les feministes plantem cara. També us hem informat que les nostres amigues de l'Obrera el Centre Social per a la Recuperació de l'Espai Comú i les Lluites Compartides a Sabadell han tornat a obrir portes. L'Obrera fa poc que van tornar a ocupar i actualment està al carrer Lope de Vega, número 16 d'aquí Sabadell. S'estan fent assemblees obertes, trobades de diferents col·lectius i entitats de la ciutat i també continuen les activitats del Gimnàs Popular Roqueli i de l'Escola Popular La Madraceta. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a l'Obrera. Seguiu els hashtags L'Obrera es queda al barri i recuperem l'espai comú. També us hem convocat a la manifestació per la llibertat de l'Abel, el qual porta sis mesos pres a Brians 2, que serà el proper 30 de novembre a les 7 i mitja a la plaça Orfila de Sant Andreu a, a Barcelona. Foc als murs, amor per l'anarquia, odi a la repressió. I a la secció Felicitant... Folli! Hem tastat a Flor de Piel i el seu deliciós tema Tengamos la fiesta en paz. I a la secció Llibres combatius us hem presentat Dones més enllà de les armes, editat per Bauma. eh, que, això, com us parlava abans, eh, aquestes revistes editades en català. També a la secció Punky Dona. Punky Dona! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Paola, guitarra i ànima de la banda de punk trash queer de Bogotà, Colòmbia, sin pudor. I a més a més, així improvisadament, us hem convidat al sacseig, a la festa trobada del rap en català que celebrarà demà a Girona. I amb això i amb dues cançonasses, que la primera de totes la, la tires tu, més de Tecles, ens acomiadarem d'aquesta edició 504. A veure, com ho, <laughs> és que, com us ho dic? Quan, quan el Pai ha dit improvisadament, em, em pensava que anava i així improvisadament us hem parlat en, en portuguès. <laughs> per, per un moment que em poso seriós i, i ja estem aquí tots mal pensant. Doncs jo, per acabar, us porto una banda de Brasil. Sí o no? No pot ser. Sí. Però... Molt obrigado. Hòstia, Ho has sí. Eh? canviat ara o no, ja, no, no, ja venia no. de sèrie? Sabia que l'Isma li passaria això i he dit Anem a acabar-ho bé. Sí, és cagada preparada. Te l'has guardada, eh? És el típic que fan els programes per guanyar audiència, no? Estava sí, tot preparadíssim. Sí, avui estem lluitant. El hormiguero pim-pam-pum, a veure qui fa... <laughs> el cazapo más gordo. Mira, us porto una banda que me l'he guardat pel final perquè... Els reventem, aquesta penya de l'hormiguero. Els <clears throat> reventem. A gazapos no hi ha qui ens guanyi. Bueno, ells de gazapos en saben un, una mica, eh? Moito hormigarato. <laughs> A veure, us porto una banda que es diu Raiva, amb dièrisis a les dos As. O sigui, Uah. no una de les dos As. No, no. Quatre puntets sí, sí. a les dos As. És un homònim de dièresis, eh? Això no havia passat mai. <laughs> Raiva la hòstia, tio. Raiva la hòstia. És un repòquer. <laughs> un dia li preguntem a l'Isma, ara no perquè no hi ha temps, um, com va el tema de les dièresis en, en portuguès. No, no ho farem. No ho farem. <laughs> perquè ens puguis fer una, no ho farem, una, una no classe. No tinc ni pajotera idea. Igual que nosaltres... Mi, perdó, eh? Digues, digues, digues. <laughs> No, no, res, és que anava a dir... No, no. no, no. Tira-la, tira-la. No. <laughs> Anava a dir Isma da Silva, però... Isma, Isma da Silva. <laughs> Isma. Isma. Isma. Va. No acabarem mai. Va, som-hi, no. som -hi. Què? Ja, jo us porto Raiva amb doble diàrisis a la doble A, correcte? i extret del seu disc del 2017, no precisamos da su prova SAO, igual que nosaltres, que no necessitem l'aprovació de ningú, nosaltres ho fem així tal com raja, tal com raja. i, i sí, venga. Sí. Doncs us porto un, una cançonassa que es diu Pseudo, Pseudo Macho Feminista. I Mr. Manolaken, l'última de les últimes, és, és cosa teva? Amb què t'acomiades? Sí, aquí ja pot trucar al Pablo Motos perquè no portem el Palli, però el Palli vindrà aquí igualment, perquè, perquè nosaltres sempre ho diem, el Palli abans aquí que el... Merda, que em, va mm, trucar, que, que em va trucar el Pablo Motos i em va dir que si venia aquí no podia anar a l'hormiguero i me n'he oblidat, tio. Clar, clar. Moito oblidat. Moito oblidat. Mireu, jo m'acomiado amb una altra banda de, de Bordeos, una altra banda de punt hardcore, són els, els Fosfor. I no eh... porten dièresi, aquest nom... Demane no, a crits sí. Dema... sí, <laughs> sí. Un, una sí. dièresi por ahí, sí, no? Sí. Correcte. Jo li donaria fins i tot dos dièresi... A les dos os. A, a les dos os. Correcte. Sí, que, sí, està, sí. És que està claríssim. Fòsfor. També podria ser de Madrid, eh? Fòsfor. <laughs> Fòsfor. Fòsfor seria en, en català. Fòsforo. Fòsforo. Llavors ja no seria a Madrid, en castellà. Clar, no. No, no, <laughs> no. no es pot tenir tot. No, no. bueno, us porto del, de l'homònim fòsfor. us porto la segona cançó que es diu... Tous... És que no ho sé dir en francès. Tots contra todos. Tots contra tots. Tous, tous con, contra tous. Isma, com seria? No, no, no. Tous és tus, no? Tous, tous, tous. contra tous. Tus contra tus. Tus contra tus. Molt pues, bé, ahí molt ahí bé. Pues, amb, amb aquesta darrera, en francès... Falca en portuguès, ja, sisplau. <laughs> Molt obrigat. Vinga, ha estat un plaer. El proper programa vosaltres. el presentes l'inici en, en portuguès. Us demanem, Seria boníssim. Eh? Us, directament us demanem disculpes per Molto aquest programa. Molto disculpau per este programa. <laughs> I, i res, i, que, i esperem que hagueu gaudit tant com, com nosaltres. I no, esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres. Ah, <laughs> la veu bueno. La traducció simultània. oh, oh, oh, oh. bueno, això, com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut, Salut i revolta. I revolta. That is Nissan! radiodrama.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!